وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيمتم ايت محمد سلام سلام ازمفكيه وتنبودي مرجشه شكراني الله جل في علاه ونعمه نينجي ambazo ametupa sisi miongoni mwa neema kuu zaidi ni neema ya uislamu kisha tunayo neema ya uhai ambaye ndani yake inapatikaniwa mtu kutuma ima khairi ama sharri kisha mbele ni hisabu kwa hiyo ni neema kuu ambayo tuko ndani yake wameikosa wengi waliolazwa chini ya ardhi ama ndani ya tumbo la ardhi mimi na wewe bado tuko na wakati basi tuitumie wakati huo wa kutuma la khair na kuweza kujiweka mbali na la shar ama maudhui yetu ya leo tutaangazia as-sidq maudhui yetu itazungukia naam as-sidq sidq maana yake ni nini sidq maana yake ni mtu kuzungumza mambo ambayo kwamba inaafikiana ama kuambatana na tukio sidq maana yake ni mtu kuzungumza maneno ambaye inafikiana ama kuambatana na tukio hiyo ndio asli ya sidq na sidq mara nyingi huja kwa habari mfano mtu akasema kwamba leo hii ni siku ya jumua leo ni siku ya jumua hiyo ndiyo maana yake sidq ni ukweli hii leo ni siku ya jumua lakini mtu akisema leo hii ni siku ya Ijumaa mosi basi mtu kama huyo atakuwa amesema kidhi atakuwa amesema uongo kwa hiyo jambo ama maneno ama matendo ambayo kwamba inayafikiana naam na tukio ambalo limetokea basi hiyo ndiyo ukweli na mtu endapo atakwenda kinyume, kinyume na hilo basi atakuwa naam amekwenda kwa sehemu ya uongo tutatoa mfano mtu katika matendo mtu kutenda matendo ambayo inafikiana na kilicho moyoni mwake basi matendo kama yale itaitwa matendo ya sidq matendo ya kweli mtu kutenda matendo ambayo inaambatana na kuafikiana na yaliyo moyoni mwake basi hiyo moja kwa moja ndiyo sidq ndio ukweli lakini mtu akawa ni mwenye kutenda matendo ambayo yanakwenda kinyume na haiambatani na yaliyo moyoni mwake basi itakuwa hiyo sio sidq bali naam ni unafiq ama mtu kujionesha naam anaswali ama mfano wa hayo nje lakini ndani sio kabisa anavosali ama anavosema wengine vile vile ikatolewa mfano ya mtu ambaye kwamba anamshirikisha Allah jalla fi'ala akawa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini nje anadhihirisha kwamba yeye anaamini na Allah jalla fi'ula kumbe sio kweli basi hapo hiyo inakuwa sio naam imani bali ni ushirikina na vile vile wengine wakawa wanadhihirisha naam uislamu wao nje lakini ndani ya nyoyo zao ikawa sio hivyo hiyo inaitwa ni unafiki kwa hiyo maudhui yetu ya leo ni ku zungumza ukweli na tumesema ukweli ni iafikiane maneno ama habari unayotoa na tukio ambalo kwamba ilitokea tukasema mfano hii ya leo tunasema leo ni siku ya jumua na ukweli ni siku ya jumua lakini endapo tutasema leo ni siku ya Jumamosi itakuwa sio ukweli kwa hiyo tumeshafahamu naam neno sidq na hiyo sidq ambayo ni kusema ukweli katika tukio ambayo kwamba imetokea ni miongoni mwa alamat ambazo wanasifika nayo waumini peke yake na uongo ni miongoni mwa alamat ambazo wanasifika nayo wanafik kusema uongo ni jambo ambalo kwamba ama ni sifa ambayo hawasifiki nayo waumini bali ni wanafik ndiyo wanasifika na sifa kama hiyo Soma aya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anayotuamrisha juu ya kusema ukweli na kukua pamoja na watu wa kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala anaita wale waislamu walioamini na yeye kwa jina nzuri kwa kusema enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah jalla fi'ula ni kujiweka mbali na makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kufuata maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha Allah anasema ittaqullah mteni Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin na muwe pamoja na wenye kusema ukweli na wenye kutenda ukweli hii ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi waja wake hii ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi waja wake na ndani ya kule kusema ukweli na kulazimisha na kulazimiana na ukweli basi kuna faida miongoni mwa faida ni utakuwa ama atakuwa huyo mwenye kusema ukweli miongoni mwa watu ambao kwamba ni wakweli na ya pili atakuwa ni mwenye kuepuka naam maangamivu mengi ambayo kwamba mwenye kusema uongo huingia ndani yake ya kwanza atakuwa pamoja na wakweli na ya pili atakuwa ni mwenye kuepuka na ku kuwa mbali na maangamivu mengi ambayo kwamba mwenye kusema uongo anapatikaniwa ndani yake wanaifasiri aya wakisema wayaj'al farajan min umurikum wa makhraja kule kusema ukweli endapo mkilazimiana nayo na mkishikamana nayo basi Allah subhanahu wa ta'ala atajalia mambo yenu itakuwa yenye kupata faraja kila baada ya kupatwa na dhiki wa makhrajan na Allah subhanahu wa ta'ala atawatengenezea mambo yenu baada ya kuharibika hiyo ndiyo faida ya kusema ukweli Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia farajan baada ya kuwa katika dhiki na vile vile atawatengenezea mambo yenu baada ya kuwa imeharibika وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى في الكذب حتى في الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اخرجه في الصحيحين عليه الصلاه والسلام انا wassalam anapotufunza mafunzo مزوري na anavyotuhadharisha na jambo hili la kusema uongo anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu subhanahu wa ta'ala zimfikia alisema alisema alayhi salatu wassalam alaykum bisidq ay ilzamu as-sidq jilazimisheni kusema ukweli jilazimisheni kusema ukweli fainna sidqa yahdi ila albir, hakika kule kusema ukweli inamuongoza mtu na kumwelekeza kwa mambo mazuri. Walbir ismun jami'un likulli khairin wa ta'atin wa ihsanin ila alkhalq. Na ni neno ambayo kama imekusanya kila khair miongoni mwa taa na mazuri ambayo kwamba mtu anafanya Kwa hiyo mtu kusema ukweli afahamu kule kusema ukweli inamuongoza kuelekea katika mambo ya khairi nyingi sana. Inamuelekeza kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusema ukweli inamuelekeza mtu naam katika kuwafanyia wengine mazuri na yeye vile vile kufanyiwa mazuri. sakaendelea alayhi salatu wassalam wa innal birra na hakika kule naam kufanya mazuri na wema yahdi ila aljanna inamuelekeza mja wa Allah subhanahu wa ta'ala peponi namwelekeza kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wenye kusema ukweli basi makao yao itakuwa ni pepo walivyosema alayhi salatu wassalam kisha akasema wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa na mtu hatoendelea kusema ukweli na akalazimiana na ukweli na akadumu katika ukweli isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataamrishwa andikwe huyo mtu kuwa katika wasema ukweli Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha mtu kama huyo aandikwe katika kitabu ambacho kwamba imekusanya wale wasema ukweli na mtu kama huyo hatoteleza tena akishaandikwa katika kitabu kama hicho Hii ni kauli ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kisha alayhi salatu wassalam akuacha upande wa pili akasema, wa iyyakum walkadhiba, na ole wenu na ninawahadharisha na kusema uongo. Alayhi salatu wassalam akatueleza kwamba ole wenu na ninawahadharisha kwa kusema uongo, fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika kule kusema uongo inaelekeza na kumwelekeza mtu katika shari nyingi sana inamwelekeza mtu katika shari nyingi sana inampelekea kumasi Allah subhanahu wa ta'ala inampelekea kufanyia wenzake na bughdha na kuwafanyia maudhi na kadhalika kusema uongo athari yake ni kubwa inampelekea mtu kumasi Allah na kuwa mbali na Allah na kuudhi wenzake na kuwaletea bughdha wenzake wa inal fujura yahdi ila nar kisha alayhi salatu wassalam akasema na mtu kufanya shari nyingi inamwelekeza mtu kuelekea motoni kisha akasema wala yazalu rajulu na mtu hata ata naam kusema uongo wayataharra alkidhba na akaendelea alkadhib akaendelea na kudumu na kulazimiana na uongo kila ukimpata mtu mwenye kudanganya akaendelea na tabia hiyo na akadumu na akalazimiana na uongo hatta yuktaba inda Allah kadhaba mpaka mtu kama yule Allah ataamrisha ataamrisha aandikwe jina lake katika jina la kitabu ya wale wanaosema uongo sana na mtu kama huyo hataweza kuepuka naam na kurudi katika njia nzuri bali mtu kama huyo atasalia katika kitabu kama kile mpaka siku ya kiyama kwa hiyo mtu kuandikwa katika kitabu Allah akiamrisha mtu fulani aandikwe katika kitabu ya wasema kweli huyo kuteleza tena sio rahisi kwa sababu kitaandikwa na amri ya Allah na huyu wa pili akishaandikwa katika kitabu na amri ya Allah imetolewa kwamba andika jina huyu katika wasema uongo sana mtu kama huyo hatokuja tena kusema naam ukweli hii ni hatari sana ambayo kwamba tunakutana nayo ambayo waislamu tunafaa kujiweka mbali na jambo hili la uongo na siku hizi watu wamezoea ukisema uongo kwa muda ule ndio utasema ukisema uongo kwa muda ule ndio utaepuka naam ile madhara ambayo kwamba ulikuwa unafaa kuingia ndani yake lakini sio kweli kwa sababu njia ya muongo inavyosemwa ni fupi njia ya muongo ni fupi sana naam na baada muda mtu kama yule hushikwa kwa uongo kama ule lakini njia ya mkweli unaweza kusema ukweli kisha ikakuja kubadilika mambo dhidi yako ukaonekana mbaya kwa sababu ya ukweli ule lakini naam baada muda watu wakakuja kugundua kwamba ni ukweli yule jamaa alikuwa katika haki kwa hiyo uongo njia yake ni mfupi na hata hata kama ni baada ya muda hata kama ni miaka miwili mitatu lakini baada ya miaka kadhaa naam atasikwa na ule uongo wake na mkweli atakuwa ameepuka naam maangamivu kama hayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba wanasema khair na atuweke mbali na wale ambao kwamba wanasema uongo anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan adhima katika aya hii tutakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha naam waumini inshallah tunazaingia ndani sehemu ya wanawake iko wazi wanaume ambao kwamba hawajapata nafasi wanaweza kuingia katika sehemu ya wanawake kwa sababu ina nafasi na wanaume wanafaa kuswalia hapo naam katika aya tuliyosoma tunakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha mambo mawili muhimu ya kwanza ni taqwa Allah kumcha Allah na tulisema kule nyuma kumcha Allah ni kufanya yale yote ambayo kwamba Allah amekuamrisha na kujiweka mbali na makatazo ambayo Allah amekukataza na nukta ya pili Allah anatuamrisha katika aya tuliyotangulia kusoma ni asidq ni watu kuwa wa kweli tutaangalia faida ya vitu hivi viwili anasema Allah ya ayyuhalladhina amanu taqullah enyi mliomini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala waqulu qawlan sadida na museme maneno ya kweli maneno ambayo kwamba imenyoka maneno ambayo kwamba haina zigzag maneno ambayo kwamba haina kupindapinda maana aya hii inamaanisha hivyo waqulu qawlan sadida na museme maneno ya kweli ambayo kwamba haina ndani yake zigzag wala ndani yake haina mapindo nikisema hivyo tuangalie kile ambacho kwamba Allah atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuslih lakum a'malakum Allah anawahakikishia kwamba atawatengenezea mambo yenu kule kusema ukweli na kumcha Allah peke yake basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatengenezea mambo yenu atawatengenezea matendo yenu mtakuwa wazuri mtakuwa munafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaviridhia kisha ya pili wayaghfir lakum dhunubakum Allah atawasamehea madhambi yenu ambayo kwamba mlikuwa mmeyafanya hii ni jaza malipo ya wasema ukweli na malipo ya wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tumesema Allah atawatengenezea naam mambo yenu yani atawaelekeza kuweza kufanya amali njema na Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehea madhambi yao ambayo kwamba ilikuwa imepita na vile vile atawaelekeza endapo watamkosea Allah hapo katikati basi atawaelekeza kuweza kutubu naam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inshallah namalizia aya kwa kusema waman yuti illaha wa rasulah na yule ambaye kwamba ama yeyote ambaye kwamba atamtii Allah wa rasulah akamtii pia vile vile mtume wake faqad faza fawzan adhima atafaulu kufaulu uliokuwa mkubwa zaidi ambaye kwamba atamtii Allah na atamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama basi afahamu kwamba atakuwa ni mwenye kufaulu faulu uliokuwa mkubwa zaidi na tunafahamu kufaulu uliokuwa mkubwa zaidi ni mtu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 قبل آهية توينجين دنياك تقوزية آية نجين ينبغى الله سبحانه وتعالى نسيمة فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لو watu wangelimsadikisha Allah katika aya tulizotanguliza kuzisoma lakana khairan lahum ingelikuwa wakona khairi naam nyingi sana ingelikuwa ni khairi kwa wao kumsadikisha Allah na kufata maamrisho ya Allah ni khairi kwetu sisi kwa hiyo kumsadikisha Allah ni kufata maamrisho ambayo kwamba ametuelekeza na maamrisho ambayo kwamba ipo katika maudhui yetu ya leo ni kumcha Allah na kusema maneno ya kweli na tumesema kule kusema maneno ya kweli faida kemkemi inapatikaniwa miongoni mwayo ni mnatengenezewa amali yenu inakuwa mnatenda matendo mazuri mambo yenu iliyoharibika mnatengenezewa inakuwa nzuri baada ya dhiki mliokuwa nayo mnapata faraja ndani yake kusema ukweli na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuna aya nyingine ndefu katika suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala anasema إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات نعم آية هيني ndefu mahali shahidi ya aya yetu ni wasadikina wasadiqat na wasema ukweli miongoni mwa wanaume na wasema ukweli miongoni mwa wanawake a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima Allah anawaahidi watu hao wasema ukweli kwa wanawake na wanaume lahum maghfiratan atawapatia msamaha mkubwa wa ajran azima na atawapatia malipo makubwa malipo makubwa wanafasiri wanazuoni ni janna kwa wasema ukweli miongoni mwa wanaume na wanawake jazaa yao na malipo yao ni kusamehewa na vile vile kupewa janna siku zote mtu mkweli na mwaminifu na ambaye kwamba ameaminiwa kwa mali ya watu ama kwa haki za watu ama kwa siri za watu kisha akahifadhi naam mali kama ile ama haki kama zile ama siri kama zile ambazo kwamba ameaminiwa nayo mtu kama huyo mara nyingi hata ikitokea labda ameteleza basi atasalia kuwa ni mkweli naam na atasalia katika watakaoaminiwa na mtu ambaye kwamba ni muongo siku zote yeye hawezi aminiwa hata kama ni tembe kidogo saizi ya dharra mtu kama huyo hawezi aminiwa hata kidogo na hatokuwa na thika baina ya watu hata akifanya ujanja wa kiasi gani na siku zote ukweli ndani yake huwa inapatikaniwa mambo mazuri ukweli ndani yake inapatikaniwa mapambo lakini uongo ndani yake inapatikaniwa kinyume cha hiyo mapambo ni kitu kibaya mapambo ni kitu kibaya dhidi ya mapambo ni kitu kibaya kwa hiyo msema kweli siku zote huwa anapambika na ile ukweli wake na mtu muongo siku zote huwa anakuwa kharban huwa anakuwa kitu kibaya kwa hiyo kusema uongo inafanya dhidi ya hizo zote ambazo kwamba Allah ametuahidi kusema uongo itafanya watu waharibikiwe na amali zao kusema uongo itafanya watu wakose maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusema uongo itafanya watu wakose janna kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusema uongo itafanya watu wasiwezi kupata naam faraja bali watakuwa katika dhiki na hawatapata kutengenezewa na mambo yao na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ndani ya dhiki kwa hiyo suluhisho ni rahisi ipo katika aya tulizosoma ittaqullah وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نتكمتي الله وهيو نمتومي واكه بس اتكون مفاولو كفاولو لكم كبو زيدي تمالزي ايه هي اما الله سبحانه وتعالى سمكت كسورة المائده ايه 119 انا سمى الله جل في علاه قال الله Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku hiyo ya kiyama hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum hii ndiyo siku ambayo itawanufaisha wale wasema kweli ukweli wao hii ndiyo siku ambayo itawanufaisha wale wasema ukweli ukweli wao inamaanisha wale ambao kwamba walisema uongo hawatofaidika siku hiyo bali watakuwa katika hasara hawatonufaika siku hiyo bali watakuwa katika udhalilifu wa hali ya juu sasa siku hiyo ya kiyama wenye kusema ukweli huku duniani wafahamu kwamba watafaidika na watanufaika na ukweli wao waliosema huku duniani kisha tuangalie malipo yao anasema Allah lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar watakuwa katika mabustani ambayo mabustani kama yale chini yake yanapita mito mito sampuli tofauti tofauti Allah tujalie miongoni mwao mito ambayo kwamba ipo sampuli tofauti tofauti mito ya maji safi mito ya laban maziwa mito ya asali naam na mito ya khamr inapita chini ya nyumba zao inapita chini ya bustani zao khalidina fiha wataishi katika hizo mabustani milele abadan wataishi katika hizo mabustani milele kwa sababu gani ya sidq kwa sababu ya ukweli ambao kwamba walikuwa wanazungumza huku duniani radiyallahu anhum wa radu anhu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amewaridhia wale watu kwa sababu ya kusema kwao ukweli huko duniani waradu anhu na vile vile Allah jalla fi ula naam wamemridhia hawa watu fahamika Allah wale waja wamemridhia na Allah amewaridhia kwa kule kusema kweli kwao duniani ina maana wale ambao kwamba wanasema uongo hawana radhi za Allah jalla fi